أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تقوم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يا الله من ze mbingu ne ardhi mjuzi waheza ghaibuni neza jo hukumu baina ya howaru na wahahu harumwizo wakaohtalifiana aye hakingiyondahu aye hakingiyondahu dakia la mwando uhawarij mlango wa mwando tarehi ya uhawarij bango ya zikundi za mungu ni mwe zikundi hizo زكودين فكاري إشامادو محكم الأولى شبيدي الزارقة شرارو النجدة إشانه العجريدة إشتانو الثالبة إشسيتة البادية إشفكاري السفرية لغوابيدي yararu takfirin muadhim mlango wa tano mjibalio wa hema ahli sunna wal jamaa ikangavo ikhtilafi haruma takfir mlango wa sita mwiniunai wa hema khawariji uhusiana ne iman haruma mlango hunu ngarduwone ma khawariji wa leo mlango wa fukare kufru duna kufru haruma mlango hunu لبوني رأي ابن عباس ترمي كفر دون كفر وجردوني منات وخوت ridhiwone zikao mbufanye makhawariji bakia la pili la heshio usalafi wa mjidai mlango wa mwado assalafia harumu mlango hunu ngarjuwona assalafiyun ahli sunna waljamaa murjia mlango wa pili bakia يحيى مسألة نيمة أهل السنة نيمة جامي هاو مدخلي ألباني السلفية العلمية مشيخ السلفيون التقليديون السلفي إخواني السلف أهل السنة والجماعة أهل السنة الواسطة جهاديون أهل السنة جمليسو أرمم لغوارارو يما في ومجي داي ومجي هرمحالة من ناجي أرجوم نقول تنا ربيونا بينهما سلفيا وصوفيا وخوارج أرجوم نقول تنا ربيونا إما جامين إما مدخالي لنقوانه شينزي وهوانه mlangowane mshinzi wahuwade ngavyoridirivone ra'ayi za hema ulama uhusiana ne iman ngavyoriwone tena upande wa hema hanafi ngavyoridirivone tena upande wa hema salafia uhusiana na hanafi ngavyoridirivone tafawuti ya hema khawariji ne ahli sunna ngavyoridirivone majadiliano yahe aya mengomine na mfukare yahe suratul maida ngavyoridirivone رأي ابن عباس وسنن كفر دون كفر وجريد وني رأي ابن تيمية وني رأي ابن كثير وني رأي أحمد الشاكر وني رأي محمد ابن إبراهيم وني رأي صالح الفوزاني وني رأي ابن باز وني رأي قادر عودة لغواتسانو تنبازو لبركوتي ندير ونتنى جتحادنا تقليد ندير ونمي باكا يا تقليد ندير وني عيو لنا علمو mlango wa sita na johura jila ula muwale be ali jawo dir jimlise dakia lararu al murji'a tarehi hema murji'a aqida hema murji'a na dakia hema murji'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil kabirul mutaal الواحد القهار والعزيز الجبار ذي العز والجلال غافل الذنب وكامل التوب شديد العقاب للطير لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على من علمنا العنز والإباة ومناجزة الأعداء وسير في درب الشرفاء وعدم الخنوع الكافرين الأذلاء محمد ابن عبد الله إمام الأتقياء والأنقياء الحنفاء رضي الله عن صحابته الأقوياء الذين تبرأوا من كل من خالف الحنيفية السمعاء ولو كان من أقرب الأقرباء فانطلقوا مهاجرين راقبين المحاتر في البحر والصحراء وقدموا برهانا لذلك الأشلاء والدماء وفتحوا الأمصار الأمصار تعبود للناس لرب الأرض والسماء أما بعد Zihimida zoza Allahu yatuku haenda juu, ni mzima mwenye ubarizi haina nongo, ni yatukuha haruna nchida mwenye na sheo, mjabbar mwenye ukufidhia ya madhambi, mhaji wa uadhibu, ina inawashaka ukakawati yastahiki ambudilwa ikatindaye nohahe ndo marejei ya hatu ɓe solanete salamuza allahu nasiyende de yariso me saw faharina hishima harisomu gabili aduwina udunga en fiya howandu adilifu harisomoriti paroshindi hausuyana nowatakabbarifu makafiri no muhammad ibnu abdillah صلى الله عليه وسلم إمام وهو رمويما وكنايب محنيفية وعنيكي وها الله si za allahu nazenenena sahaba wenza mkuu wa hahe wawakahulava haina ya khalifu hanifia dengwe tsijiha kamkaribu nao namnanyikade warendeha mamuhajirina mamurabitwina haugabili haina hatwari harumwe baharinu harumalo jangwa wakatayari za hazo na hutaze damu zao nazo dalilu na ndavo wavu wa ardhi zinji na mabavu ivyo wanadamu abudiye muna waheze arulunize mbingu harumwizo avenge itarehi hakim walakibatu lilmuttaqin idunia e inu yofitina na handa ya handa ukana yeutsaho ya ilmu na itahe haho walonsini malino yani delikaku hakawaloho jumilo wajapukana na lifitna la hii dunia yinu izahadani do huchwa hukaya ihaqinyo na allahu ni mtume wa hahe abingi haina wanzo ya juo mahalaini yo yatiba bati yo harmai qur'ani ne sunna imaisha majiro yalo harmai arwinu yani jisurul kamar isababisha na mtongeza zinji ihaq inji ya sirini umwitsaha lipasa mbuya babatsa tsidahi mbuya sedilo nomwenje wabaki harmabangu ya wanadamu niyo lefitwa yekweli ensongeza yahe fikra yahomanziho eshiyo shinu umjohanguhu lujuzuru lkamar sijusisiwa hukami khariji takfiri nabuha usikitifu limasalafi wamjidai haizo sunokayaka ilinifanye hazinu ilinihadharishe hatari ya wanadamu wanu auvukisha umma nuwade waho wandu wanu ne jamaa yinu nane jama ndawo ninukasijanishangaza ukaniparwa khariji hau takfiri imane ulama wahu watukoroma khawariji mongoni mwao Imamu Ahmad ibnu Hanbal na Ibnu Qayyim al-Jawzi na Sheikhul Islam Ibnu Taymiya na wasaya abenge ino ada ya howandu wano harumai haki hokazi wa zifungo shei hakiko wandu wa parao wandu makhawariji shinde shei kudikao watu sahistatiko ibadilihe abenge siriji adaya ribadili yestatikombi yanshiyo harumo umma wa kiislamu bengo nga batudihami guguma nasi haruma zama zidiro au kara aw karamu ɗum wa wahen khilafa ummau mauto hisa hao hawo aw jakana cano juwu aw kay darul islamu jomolwa nayamba hokaya ikaletaya litulwa wananyunyi wohojitapilia hazinu hazinu haina mnugutu hanzaike yende ulone le shawiri la hurejeza le daho la husilamu yani ni daru islam shawo msambaliye unu bajirika pajiro hakku haruma umma wonu hokkanga bon wa tuwawosen suuli nowati parore darul islam nuwandu wawo ɗuwa dangusa waawo hauwa wajibiwa hunedaho na heme islamu la danguha ijarangu yaho na bapangi wao fikra na tartibu zinji za uzia ya azma itikarowonale jua hazinu rapangi ajamazinji rangunde ni daho la hema isilamu la danguha ilizalishe fikra na ufikiria umkayo vatima wahowana wahededaho la dangusiwa dinu nangavu jamaa zakawiyenshi kabla ya humroho wahedaru lislam amadezetwarika za kitasawufu amaleze za kitasawufi nema ashari nema mutazila shari ze jamaari zigumbua uvanu la zinuzibadia yao fikra za uhimisa daulatul Islam baada ya danguha ni jamaa ya pangi yapangiha hitatibu inu jamaa itarao jamaatu tablih na yinu ipangiha hindi ne muyipanga yotara maulana Ilyasa baja baada yabo bapangiha jamaa itarao jamaatu ikhwanu muslimin kawo jamaa inu ipangwa Misri ne muyipangwa yoparwa hasanul banna nanda yaabo wajaba pangi haytanatul islamu ni jamaainu ipango pakistani wajaba nda yaabo wapangi ha jamaa itorao jamaatu salafia kyao jamaainu ipangi ha misri ni jamainu itendelwa ni muhammad ibnu ismail kyao iwashi alexandria baada yabo jamaa ya kisalafia yinu ijaitini wankuu imukbilu alwadi واسأل يمان راجع وفانجي هاي جماعة جهاد إكاو مونغوني وهو واحد جماعين أسامة ابن لدن لأبو نصر الزركاوي لأبو بكر البغدادي الحسيني القريشي حتى رجري هون زمان زلو زينو إزون زي جماعة نوان وازي بانغا حتى زمان زلو زينو ومهم نوسيدي يوانو warambuwe wa kweli nuwanduwangabu idiwo uwade unono umma hunde dalawo nikawa mungu ajuwao wandu waluharumai haki wajuwe ngaria wasidie haki hiyo hena naiyo ihaki jungu na ushinzi ha haraka na zenzia za upara wandu harumai haki duhesheresize wandu wajuwe wajuwe haki uvanwiliyo au Allahu subhanahu wa ta'ala yamekana fadhakir innafatu dhikra, apengewaadhisha wangu ikangu una nafu wawanzi na ikawa wanzi nguwana nafu shekawa wanzi kotina nafu abuketsina maanandu weshelezize i aya yinu ikweli wandu wakusudiyawo wanzi uno tindawala mavwamana waheze jamaa ijukaho wa banu walahum lkamar kamar walatinde mahizbi ikawo usawazizima hamwe bwade yanu we kweli inafunya howangwi ufungwawe bahati niyo ntinti showanulwa kusudiyawo wangwi unu nuwanazijana nuwatuparisiwa nuwade waho wandu wanu na nuwaparisiwa nuwade ikawo allahu hajojuwa washipai hasbabu ya hewangwinu والله قادر بذلك توكاي قدرة يو يا الله ويتي هما دي هيدي يا هابا بوكيش يشينو شينو مختصر ونوو مهم توكا الله ويتي دي الله هما كان كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء إنم نيو الله يهو رانسي هكو تيهو ينساو kuwa wenzao. Allahu isaharambia ukagabuyawapoteza wao ikawo hawavukisha waluharwaye hapi abahanisipalangilo vanu yehakingiyo ndahu yendoviye ulone hapi ye yeupotefungo ndahu yendoviye uloharwa upotevu masala yanu ngajohu jijibu ihori jao harumweshiyo haukaya na nabyohonesa walo harmai haki luwalo harmai upotevu su alale kunda lino zabari wato harmai haki wato hurejei harmai haki benyo wone siwayo الله محمد وكايا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنه اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون haukuwa ikundi na ikundi wa haki wa upotevu, rangi shaitani hukando mshirika usidilana na ukukabilana badala ya Allah, na wongo ahisabuwa ukawaokoha. Subhanallah, hata yawaomba harambia ukawapotea waroha mwaye haki wahakikishiwa aniyo haki ufungwao wapotee zabarindini labuwa kwenye uwanzani una sheitani shauhii halisi labuwatoa hukubali ukawapotea shau waihantio ukaondoa loharmwei haki ninuka pala msiba mziro haukake dedo parokiri mndu rohe harumandongo ikao katu amini ukazombi ni ajali nohukaze hizbi zinu watahao wavure wanu unde harumweze fikira za hao nabo kubajaparishiriyawewichondawo hautahaye haki havo yakawe hansi ukaye hatu ndiyo nawo alhamdulillahi e hidaya haina allahu na nashukuriye haukainu nema ikao ilawana na allahu wayeche iniwekaijili ya mdu hamawaidha wala ilmu dengwezo asbabu shawo wayeche allahu bibugu nahinga ritanyawe zinu ili allahu yatijoritoa harre haki yatijoripoteza wala ritijofanya dhulmu au khiana yaudzihaye haki shaka richuye hanzi ukangazijokuwauwekao allahu subhanahu wataala hampoteza wala kariturenza mkuu nduyelewe heli rielewao wala kariturenza mkuu wala kariturenza mkuu hazinu wanwarengarii harway ya hatu كلا innaha tadhkiratun فمن شاء الذكر سجاو hakika zinunaswaha mawaidha bahi haina wanzo ujoeshelea yesiyo shinu shinu kashitusomesa hakimia dengwe ikawajibu rinjia harumwiyo hautowa baadhi za shubuhati haina utaha msomo wa hakimia ninde harumwenshiyo shahatu shiparwawo millatu ibrahimu yesiyo shinu shintishe shatare bengori ka wajiburinjiye harumwiyo hauraji ya tarehi yahema khawariji hautahari juze wangu wanu wanduonewo ukweli waho khariji yesiyo shinu emakuswada hasho duhusaidia watahawe haki wajue ihoidiyo haizo rikotsengaenziya yalidaharumai haki use na ubeya wandu ya yahe haki walojua kuzaini wandu na uweleza ukaba na ndugu haki juu na kumbe wandu wa wanu wanuwa roha wende watahe haki waitahe watahe haki hiyo sha hasbabu zinji wabaki nziani msafara omsapara wahafidhi hanalongozi wajine wadiwaza imaksada sawatowa bahiye utsahoyenewe haungo ngariwengao mpano yaukai hakingiyo mahala hujurihani hao zehizbi dukao zipungua banu uwinji wa hao waroha wendewaeshihu hakini shawazuliliya na maksoo ajenda harumwe haki imma haulemevu hauwaka enzi yahe haki yonziyo hausharutwizindwa jire shaetabu wabaki honziyani hula wafanya makazi honziyani hahe haki wehansi, wehansi ukawe sawa waswidi wabaki honziyani hula wafanya makazi watingo watingozaini wehansi ukawe sawa waswidi wandisa huhadayo wandu waruha wendeho hakini watingo wambia wabaki wonao bawe sawa waswidi ho hakini yani wawasilihe haki iliyo umwedeso hayati waho wanadamu wahema isilamu wohendesiwa ni daula itorao daulatu lislamu haurambe daulatu lkhilafatu lislamiya na inule tartibu ikao rasulallahu akourumiliyao wandu e sharia na haina mwisilamu ya, ya haraya ifaruru yahu khalifa yabo harutaadi haruma wosilamu harende ha kafiri rangu ɗum pangi howahe dawlatul muhammadiya madina um tume juuru um tume muhammadiya haafa wadunga wa hifadhi dawla yinu wa hifadhi dawla ya haahe tarjeri hunde umaha wa min nofsa ben kate yakahuja idangusiwa na makafiri hapo yaka inu ya he dini ya Kiislamu imesilamu we daula inu ya danguha wapanga jamaa zinji na tartibu zinji ili warejeze daula inu langu ndovu udauru hata isama zinu yeshio zinu ikawo ngabo jamaa wanda wesa sawarejeza ikhilafatu lislamiya ikai ya yahawo ikiri haukeja kiri ikaiswihi haukeja swihi yanutine su'ala lino nawo sukwale shale su'ala lukaya ye dawlatul islamu shino hindi yeze dawla zino rinsiyanshiyo yezo za kiislamu hauza kwa kafiri ekai dawla ke he sharia yewarumao warende hamakafiri hauwamesilamu wasiyo ye kufuru dula kufuru hindi yema waliyul amri waheze daula zinu wapasa wanduwa watoi hawipasa wandu waende kinyume nao ikambuka tu ya juwa yohuja na fitna yohuja na fitna ziro nandele fitina lahu khawariji numurjia ni masala yanu yasababisha majadiliano menji harumweme silamu kyao ndungu joishiya wandu wamba wala makhawarij wala mamurjia wala matakfiri wala mamurtadin izingu hizo zomti insha allah ishu shinu masala yayo yumti pia na ngashijo hujuza imana ya zinu vyelezo wandu hauraji imana hizo nguo hizo zomti biiznillah wandu wajue wandu wavumbulwao nizo hao sibahi تسيدي مسيلا مواجوا وانوالو حرمي حق بإذن الله تعالى الكريم اندومي سوهم قدلو هشيو بإذن الله دار سيجاو حرمي شوشينو نرجون جي حرمي لداك يلمادو إن شاء الله لداك يلمادو لبديا يونوان وخواري نملانغو ومادو واحد باكيالينو ودليل عنوان يهو خواري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته